e njeriut më të mirë të cilin Allahu te bareke ve teala e ka vendos mbi sipërfaqen e tokës. Dhe ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe folëm për rëndësinë dhe peshën e madhe që e ka historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në jetën e besimtarit, duke filluar prej asaj se besimtari është i obliguar në mënyrë të preme nga ana Allahu te bareke ve teala me ndjek Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo nuk i mundësohet atina asnjëherë pos nëse e njeh historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo ndihmon në rrugëtimin drejt Allahu Gjelle wa Ala duke qenë në hapa të sigurt. Para se me u fillue dhe me folë për Muhammedin sallallahu aleyhi sallem dhe me tregue rrjedhojën e familjes së tina prej nga rrjedh Muhammedi sallallahu aleyhi sallem dijetarët kanë përmend gjendjet apo gjendja e botës para se me ardh Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Andaj në këtë ligjëratë, me lejen e Allahu Gjellewala do të përmendmi qysh ka qenë bota, qysh kanë qenë njerëzit dhe shtetet para se me u lind Muhammedi sallallahu aleyhi sallem dhe para se me u dërgue Muhammedi sallallahu aleyhi sallem si pejgamber. Ajo e cila është me rëndësi me u folë para se me lind pejgamberi alayhis salam prej ndodhive është se ki me vërejt dallimin e madh të cilën e ka bëu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ndryshimin e madh të rëndësishëm dhe si e ka çrënjos këtë xhahiliet të madh me të cilën kanë jetue njerëzit. Andaj është me rëndësi me ditë gjendjen para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të botës. Dijetarët kanë përmend se bota para se me ardhë pejgamberi sallallahu alai sallam i ka njoft dy perandori të mdha dy shtete të mdhaja të cilat e kanë sundue botën kanë ekzistu edhe shtete të tjera të cilat kanë qenë me numër më të vogël dhe me fuqi më të vogël mirëpo ato të mdhaja të cilat kanë qenë në syt e botës kanë qenë vetëm dy E para prej tyre ka qenë perandoria e Romakëve. Romakët kanë qenë të njohur dhe kanë zotërue shumë prej pjesëve të botës. Romakët, të cilat në librat e tona apo edhe të kaluarat janë njohur sikur Bizant. Bizant kanë qenë Romakët, të cilat kanë pas një pjesë Goxha të madhe të, të tokës duke fillue prej shteteve këtu ku jetojnë anët të Ballkanit, i kan pas të gjitha në pushtet, e kan pas edhe Azinë, edhe Sirinë, edhe Palestinën, edhe deri tek deti Mesdhe. Kanë zotrue pushtet të madh mbi njerëzit. Pastaj, shteti i Romakëve është njohur me shumë prej cilësive të këqija. Shumë prej cilësive të këqija. E para prej tyre është se ata i kanë mbojt popujt e tyre me fuqi. Me fuqi dhe nënshtrim diktatorial. Patjetër me iu nënshtrue popujt kryetarit të cilin ata e kanë pas apo familjes së kryetarëve. Ata në të kaluarën kanë jetuar në këtë formë. Edhe persianët ngjajshëm me këta, edhe romakët ngjajshëm me me persianët. Kanë jetuar në mënyrë duke i nënshtruar popujt dhe duke e ndae njerëzimin në robër dhe në kryetar. Klasa e ngritur e njerëzve të cilët i kanë të hollat në dorë, i kanë mjetet e fabrikës në dorë, mjetet e bujqësisë dhe blektorisë dhe të tjerët janë klasa e nënshtrume të cilët duhet me punue për hizmetin dhe shërbimin e, kla, e kësaj klasës së lartë. Andaj, dijetarët duke e cilësue Perandorinë Romake kan përmend se ata kryetarët e tyre kanë qenë në kulmin e zullumit dhe padrejtësisë dhe kulmin e epshit dhe shfrenimit në jetën e tyre. E kanë pas dëshirë të madhe epshin. Saqë nuk ka mujtë me pengue kryetarin e tyre nëse ka dashtë ndonjë vajzë A ka apo ka dasht vajza të shumta, ka shku vetëm e ka zgjedh. Dhe ka martue sa të doje, pa numër. Dhe ka dal përjashtë dhe ka zgjedh prej robëve çka doje. Dhe ka shkue e jau ka mor pasurinë njerëzve kjo kategoria e kryetarëve çka të doje. duke mos pas kurrfarë pengese, sepse ata populli kanë qenë i nënshtruar. Madje, madje edhe pse te romakët ka qenë më e paktë, ndërsa te persianët më e shumtë, ata kanë mendue se klasa e ngritur kanë edhe pjesë të hyjnisë. Çka domethënë pjesë të hyjnisë? Domethënë këta Allahu i ka i ka zgjedh dhe Allahu i ka dhënë prej hyjnisë, prej zotësisë së tina, subhanehu wa ta'ala. Andaj, ngase romakët kanë qenë shumica e tyre krishterë, ndërsa të krishterët qysh herët Bulsi e ka fut devijimin tek ata. Dhe ky devijim është zhvillue dhe është kultivue dhe është bo fe e pa e pacenume, fe e devijume, po s'ka guxu dikush me vet pse kështu dhe pse ashtu. Sepse është shpall heretik dhe është vra dhe është torturu dhe është burgos, s'ka pas mundësi me fol aspak. Kjo ka qenë shteti i Romakëve, shteti Bizantin. Kjo gjendje e tmerrshme, saqë përmendin dijetarët, se aq shumë kanë lujt me njerëzit, paria, klasa e ngritur e Romakëve, saqë për qejfët e tyre, për qejfët e tyre, kanë organizu gara të ndryshme, gara të ndryshme në fushë mejdan të madh dhe kanë prezentu me mija njerëz duke i fut në përlame dhe të rrafme që vetëm ta knaqin kryetarin derisa janë mbyt në mes veti saqë përmendin historianët i kanë fut njerëzit klasën e ulët me u godit me kafshë i kanë shti me luftu me, me tigër, me luan, me arusha të ndryshme, e kështu me radhë, vetëm t'i thojë, a mundesh me fitu dhe me ngadhënjy kafshën, që të knaqet syni i kujna dhe të provojë prej sendeve, çka i ka shku n'imagjinatë atina. Kjo është gjendja e romakëve para se me ardhë Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me një fjalë zullumi ka mrri kulmin çka mundet me arrit. kulmin çka mundet me arrit zullumi kjo ka qenë gjendja e romakëve nga ana tjetër ka qenë perandoria e persianëve perandoria e persianëve pjesa e sotshmit e Iranit e Iranit këta mexhust me petkun e islamit të cilat thonë se janë muslimanë këta janë mexhusë këta janë persianët e vjetër Persianët e vjetër dhe kjo ka qenë shteti i dytë ma i fortë, perandoria e dytë ma e fortë në atë kohë. Shteti i persianëve. Në shtetin e persianëve gjithashtu kanë mbizotërue fetë e kota, adhurimet e kota, e kanë adhurue kryesisht zjarrin. Zjarrin e kanë pas Zotin të adhurumin ma të madh tek ata, saqë nuk kanë leju zjarri m'u shuk aspak. Në perandori, në shtëpitë e mbretëve, në shtëpitë e mloja të pallatet e mbretëve, s'kanë leju m'u shujt zjarri aspak. Pse? Ngase duhet zjarri, sipas atyre, i adhurumi atyre, Zoti atyre, me qenë prezent dhe me i rujt ata. E kështu me radhë. Dhe prej adhurimeve të tjera, prej gurëzve e kështu me radhë, apo adhurimit të të njerëzve. Saqë dijetarë thojnë, "Wa yada'una anfusahum fawqa bani Adam, li'annahum ya'tabiruna anfusahum min nasl al-aliha." Kjo ka qenë qysh thashë përkundër romakëve ka qenë prezente tek ata, po më të madhe ka qenë e prezente tek persianët. Çka ka qenë prezente? Ka qenë prezente se klasa e njerëzve të thjeshtë kanë mendu për klasën e ngritur të pallateve dhe mbretërve të ndryshëm se këta e kanë prejardhjen prej Zotit. Ta'ala Allahu amma jekulune dhalimun. Allahu është i lartë prej asaj që kanë thonë zullumqarët dhe thojnë vazhdimisht zullumqarët. Mirëpo shikone këtë kët pikë të cilën e kanë përmendë, dijetarët, pra, për gjendjen e botës para se me ardh Muhammedi s.a.s. domethonë shejtani ka lujtë me ata qysh ka dashtë. Shejtani ka bo tallje me ata dhe ka lujt me ata qysh ka dasht. I ka shti me adhuru zjarr, i ka shti me adhuru puta, i ka shti me adhuru njerëzi. Dhe kanë mendu se janë zota këta. Dhe kanë mendu se kanë prejardhjen prej Allahut tebareke ue teala. Kjo ka qenë tek persiant. Mirëpo këtu, disa dijetarë e kanë përmend se nëse i shikon persiant e vjetër dhe i shikon këta persiant e ri. e kanë trashigue fejën e atyre hap pas hapi persiant e sodit, të Iranit, shijat, rafidit ata mendojnë për shujuhat e tyre për hoxhallarët e tyre se e kanë prejardhjen prej Zotit andaj shejhi te ata është masum i mbrojtur prej gabimit s'mundet me bo gabim ai andaj prej besimeve të tyre që kanë bartë persiant pik për pike E kanë pas për shembull nëse kryetari ja lip kujtdo bashkëshortën apo vajzën apo ndonjë gruje kand ta dëshirojë ai, s'guxon me ja ndal. Pse? Se kjo është urdhri i Zotit. Kështu e kanë edhe këta sot me hoxhallarët e tyre. Nëse shejhi, hoxha, ta lip grujën, apo vajzën, apo ndonjë familjare, Ti nuk guxon me refuzue dhe mu rebelue, madje nëse nuk e ap je kafir, se s'e ngon urdhrin e atij i cili është i pagabushëm. Kështu është gjendja atyre të cilat jetojnë nën hijen e zullumit dhe nën hijen e errësirës. Kjo ka qenë gjendja e shtetit të persianëve para se me ardhë Pejgamberi sallallahu aleyhi Wasallam dhe kanë pas luftra të shumta mes persianëve dhe romakëve ngase njanja prej tyre ka dash me mbizotu tjetrën dhe me e ba ma të madhe perandorinë e saj, mirëpo asnjëra prej tjetrës nuk ka mujt njanit prej ditëve me e fitue tjetrën. Sa për, sa i përket dijetarë kanë thanë mexhusët kanë qenë ma të këqij se sa romakët. Për dy të këqijave, këta kanë qenë kufar dhe këta kufar, jo besimtar, jo besimtar, mirëpo persianët kanë qenë në kulmin e degjenerimit. Në kulmin e degjenerimit. Nuk kanë pas asnjë sen prej shkencës dhe diturisë. Ndërsa romakët, romakët janë veçue me filozofi. Romakët janë veçue me filozofi. Ngase e kanë pas pjesën e Greqisë dhe grekët janë marrë me me filozofi dhe këta e kanë pas prej shkencës, të cilën e kanë përparuar dhe janë zhvilluar dhe janë lavdëruar me me filozofi, e cila pas Islamit është futur tek muslimanët dhe i ka prish akidet e shumë prej njerëzve të cilat kanë menduar se kjo është prej prej fesë e kështu me radhë. Andaj përkundër persianëve romakët janë dallue me filozofi. Pastaj ka qenë edhe Shteti i Indisë në atë kohë. Shteti i Indisë nuk ka pas fuqi dhe pushtet të madh. Mirëpo, ka pas njerëz të shumtë, të cilat e kanë adhurue dritën dhe e kanë adhuru zjarrin, dhe i kanë adhuru lopët dhe i kanë adhuru kafshët e ndryshme. dhe çka kanë mendue diçka shejtani çka ju ka tek prej sendeve të kota dhe banale ata i kanë adhurue e kanë adhurue mënyrë absolute andaj edhe sot kta nipat e tyre i adhurojnë lopët e ndryshme kështu me radhë prej budistave dhe mexhusve të ndryshëm India domethonë i ka ka qenë para ardhjes së pejgamberit sallallahu sallam shtet i cili është njoft si shtet i madh saqë Këta aq shumë kanë zbrit në degjenerim, janë martue me martesa që nuk njef njerëzia të tilla martesa. Të tilla martesa. Saqë kanë bo edhe në mënyrë familjare, marrëdhonie intime, Allahu na rujt. Edhe këta kanë qenë klasa e ngritur dhe klasa e ult. Indianët. Klasa e ngritur dhe klasa e ult. Klasa e ult s'ka pas drejt as me thonë që jena njerëz. Klasa e ult, njerëzit e thjesht, s'kanë guxu me thonë as jena njerëz. Po këta janë kafshë, apo ngjajshëm me kafshët, në fotografinë e njerit, i shërbejnë klasës së ngritur të cilat e kanë prejardhjen prej Zotit Allahu na rujt. Andaj dietarët i kanë përmend këto sende sepse një njofja e gjendjes para ardhjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ban krahasimin se Allahu tebareke ve teala me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam e ka nxjerr njerëzimin prej errësirës në dritë. I ka nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë. Dhe kulmi i zullumit kur ka mri, Allahu tebareke ve teala e ka dërgue Muhammedin sallallahu alaihi wasallam li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Që t'i nxjerrë njerëzit nga errësira. Këtë çka ka ekzistuar përpara, Allahu tebareke ve teala e ka qujt errësirë. Sikur që kemi me pa edhe gjendjet e arabëve. Gjendjet e arabëve. Ku ka qenë arabët në aspektin ekonomik, në aspektin politik dhe në aspektin e edukatës ku kanë qenë arabët para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kanë përmend dijetarët se prej feve të njohura para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtetet e mëdha ka qenë e njohur jehudizmi. Jehudizmi. Jehudët, Allahu tebareke ve teala e ka tregu në librin e tij ma qartë se ata e kanë ndryshue fejën e Musës alayhi salatu wassalam. Juharrifun al kalima an mawadi'ihi. Allahu tebareke ve teala thotë, ata e ndryshojnë librin dhe fjalët e librës nga vendi i tyre. Ata e shënojnë librin e tyre me durt e tyre dhe thonë kjo është prej Allahu tebareke ve teala. Yaktubun al-kitaba bi aydihim thumma yaqulun hadha min indillah wa ma huwa min indillah. Allahu xhalla wa ala thot, ata me durt e veta shkruajn çka dojn dhe thon kjo është prej Allahut, ama ajo nuk është prej Allahut. Ajo nuk është prej Allahut. Andaj, prej feve të cilat kanë qenë të njohura, ka qenë jehudizmi, saqë kanë anue shumë edhe ata nga adhurimi i putave dhe kanë besue pralla të ndryshme dhe legjenda të kota, të cilat janë të njohura në librat e akides. Prej feve gjithashtu shumë të përhapura ka qenë krishterizmi. Krishterizmi dijetarët kanë thonë prej tyre Muhammed Qutbi, krishterizmi i devijuar, i prishur nga ajo që ka besu Isa alayhi salatu wassalam, se ka pas mundësien mu përhap ma s'shumti në dunja për shkak fuqies çka e ka pas shteti bizantik shteti i romakve pasi fuqia ka qenë e madhe e shtetit të romakve dhe romakët e kanë përqafue krishterizmin dhe kjo ja ka mundësue krishterëve me e përhap fejën e tyre mirëpo po ata kanë ndryshue prej fejës së tyre shumë Kan ndryshu prej fejës së tyre shumë saqë edhe dijetarët e tyre pastaj më vonë kanë argumentu dhe kanë pru tekste të qarta duke tregue se neve nuk e pasojna Isën alayhi salatu wassalam në tekstet të cilat ka ra ai po neve kemi anu nga adhurimi i putave të ndryshme pastaj prej fejeve të njora ka qenë mexhus të cilat e adhurojnë zjarrputistat. Zjarrputizmi ka qenë i njohur në atë kohë dhe zjarri është madhru me të madhe. Dhe zjarri është madhrue me të madhe. Pastaj ka qenë budizmi, të cilat i kanë vendos vet putat, i kanë gdhend vet putat, i kanë skalit në fotografi të ndryshme, për shembull lopën, për shembull bikun, për shembull delën e kështu me radhë, e kanë skalit, e kanë bo të madhe dhe e kanë madhrue dhe e kanë adhurue. Edhe e kanë adhurue. Budizmi është prej feve të cilat ka qenë të njohura dhe një fe e cila e kanë përmend dijetarët ka qenë El Berhemije. El Berhemije kjo ka qenë ka India. Ka India feje të cilën Berhemije sepse klasa e ngritur janë qujtë Berhem. Dhe ata kanë mendu se janë zota dhe populli është nënshtru dhe i ka adhurue. Në përgjithësi, Gjendja e shteteve të mëdha dhe gjendja e shteteve të vogla dhe njerëzve të cilat kanë jetu në ato shtete ka qenë feja Allahu tebareke ve teala e vërtet zero. Pos që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm disa pakica të vogla të cilat s'kanë pas autoritet dhe as nam te njerëzit as pak. Zoti jem më ka urdhëruar t'ju mësoj juve më e gjehiltëm, ça ju e keni të panjohur. Njerëzit e kanë pas të panjohur gjendjen para pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Sidomos Arabët. Arabët s'kanë qenë shumë të njohur dhe të informum se çka ndodh në botë. Sepse kanë jetu nëpër shkretira. Dhe nuk kanë qenë të të cilat janë interesu për informatat e shteteve të ndryshëm. Kjo për shumë arsye. Allahu tebareke ve teala thotë në këtë hadith e transmeton pejgamberi alayhis salam kjo quhet hadith kudsi ka thënë Allahu xhelle ve ala unë robt e mi i kam kriju hunafa të pastër pra anojnë nga tauhidi dhe largohen prej shirkut esenca e natyrës së njeriut mirëpo wa innahum atathum ash-shayatin Mirëpo ju kanë ardhë shejtanët. Ju kanë ardhë shejtanët. Fexhtalet an dinihim. Fexhtalethum an dinihim. Dhe i ka largu nga feja e tyre. Pra këtë kjo gjendje katastrofike dhe ki zullum i madh dhe ki shfrenim i madh dhe ki realizim i epshit në mënyrat ma të prishura dhe mënyrat ma të flliqura të cilat e kanë mishrue romakët dhe persianët dhe indianët e kështu me radhë dhe arabët gjithashtu është se shejtanët jau kanë ndryshue atyre fejën dhe kjo argumenton se nëse njerëzit e ka përmend Muhammed Kutbi i cili është i profesionalizum në këtë send me njohjen e historisë ka thonë kjo argumenton se nëse njerëzit largohen nga shpallja Allahu tebareke ue teala nga udhëzimet e Allahu xhelle u ala nga udhëzimet e pejgamberëve gjendja e tyre kthehet qysh kanë qenë në mënyrë anarkike në mënyrë katastrofale që s'ka mundësi me vendos dikush një rregull s'ka mundësi me vendos askush rregull wa harramat alejhim ma ahlaltu lahum thotë Allahu tebareke ue teala këtë hadith kudsi dhe shejtanët jau kanë bo haram ata çka Allahu xhelle ue ala jau ka bo halal sepse shejtani synon ndryshimin e asaj se Allahu xhelle ue ala halalin ta ban haram dhe haramin ta ban halal wa emerathum en jushriku bi ma lem unzil bihi sultane dhe i kanë urdhru shejtanët këta njerëz t'i bojnë Allahu xhelle ue ala shirk pa argumente pa kurrfarë fakti Andaj edhe e shef se si ka mri gjendja e njerëzimit para pejgamberit alejhi selam që të adhurohet diçka, ndoshta neve sot kjo na doket shumë banale, që njeriu, siç ka thonë njani prej Arabve, neve në xhahilijet, neve në xhahilijet, e kemi morë gurin dhe e kemi adhuru. Kur nuk më ka kry punë, e kom gjujt e kom morë një gur tjetër. Kjo është shumë banale, mirëpo kjo ka ndodh. Dhe kjo ndodh edhe kohën e sodit. Edhe kohën e sodit. Sepse xhahilijeti përparon aspektin e teknikës dhe aspektin e sendeve të cilat s'kanë të bojnë me fejen. Mirëpo edukata fetare shkon teposhtë. Nëse ata e lajnë fejën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj thotë pejgamberi aleyhi salatu wasallam, wa inna Allahe. Dhe vërtet Allahu xhelle ue ala nadhara ila ahli al-ard. Allahu para se me dërgu pejgamberin sa i ka shiku banorët e tokës. I ka shiku banorët e tokës. Fa maqatahum arabahum wa ajamahum. I ka zbrit hidhrimin dhe është hidhru me arabt dhe me jo arabt, me krejt. Allahu Xhelle wa Ala Illa bakaja min ehlil kitab Pos një pakice nga ithtarët e librit Të cilat kanë qenë në fejën e Isës Alejhi Salatu ve Selam Përpos një pakice Këtu dijetarët kanë nxjerrë shumë dobi E para Se gjendja para pejgamberit Alejhi Salatu ve Selam Ka qenë në kulmin e degjenerimit fetar Dhe edukatës dhe politikës dhe rregullimit të shtetit në mënyrë katastrofike. Makatehum i ka zbrit Allahu xhelle ue ala hidhrimin e tij mbi këta njerëzit, pos një pakicës prej ithtarëve të librit. Dhe e dyta se të gjithë këta mija njerëz, ndoshta edhe miliona njerëz, Allahu xhelle ue ala është hidhru me ata. Dijetarët, siç është Abdurrahman ibn Hasan, ibn Muhammed ibn Abdul Wahab, Allahu e mëshiroftë, nipi i Muhammed ibn Abdul Wahabit, duke komentu këtë, fe mekatehum arabehum ve axhemehum, është hidhëru Allahu xhelle ve ala me arabët dhe jo arabët, argumenton se Allahu xhelle ve ala nuk i ka arsyetue me padije ata. Nuk i ka arsyetue. Se dikush mundet me thonë, po ata s'kanë pas pejgamber. Deri prej te Isa, deri te Muhammed A.S. Qindra vite s'ka pas pejgamber. Si ka mundësi me s'mu arsyetu te Allahu tebareke ve teala? Jo, Allahu xhelle nuk i ka arsyetue. Nuk i ka arsyetu, sepse ata nuk janë interesue për fenë e Allahut xhelle ve ala të drejtë, andaj ky hadith argumenton për gjendjen e botës e cila ka qenë e devijume në mënyrë totale. Sa i përket Arabëve, Arabët ndahen në tri pjesë. Arabët ndahen në tri pjesë, andaj dijetarët i kanë nda Arabët në tri pjesë, Arabët e shkretirave, Arabët e parë. Këto janë zhduk. Dijetarët thojnë, këto janë zhduk dhe nuk ekzistojnë. Ata Arabë, domethënë, të cilët të parët, janë zhvillue si arab, janë zhduk, quhen el arabul baide, arabët bedevi. Arabët bedevi. Pastaj vijnë el arabul aribe. Arabët të cilët janë nga një njeri i cili quhet Kahtan. Edhe quhen këta arabët Kahtanije. Fis prej fiseve të arabëve, këta ende sot vazhdojnë dhe kanë vazhdue me jetu dhe arabët el adnanije. prejardhjen prej Ismailit alayhi salatu wassalam. Kjo është prej atyre të cilët pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas prej prejardhjen. Pastaj kanë përmendë dijetarët se Allahu tebareke ve teala ju ka çue pejgamber disa prej arabëve siç është Adi dhe Themudi dhe këta popujt Sebe, të cilat kanë jetue në pjesë të tokave arabe, Allahu tebareke ve teala ju ka të pastra. Pos disa të vogla, pos disa të vogla. Andaj shumica e arabëve kanë adhurue idhuj dhe puta dhe gurëzit të cilat ata i kanë vendos prej Latit dhe Uzajës dhe Menatit e kështu me radhë. Zota të ndryshëm, të cilat i kanë vendos me durt e tyre dhe pastaj i kanë adhuru. Mirëpo përkatësimin e kanë pasë te Ibrahimi alayhi salatu E kena adhuru gurin, kur s'na ka bo dobi, edhe na ka u dukt një guri tjetër ma i mirë, e kena gjujt të parin, e kena marrë ditin dhe e kena adhurue. Kjo ka qenë gjendja arabëve. Kanë adhuru gurëzit. Kanë adhuru diçka të kotë, banale. Sepse s'kanë pas fe. Dhe i kanë hup gjurmët e Ibrahimit, alejhi salatu ue selam, dhe disa prej arabëve i kanë pasue romakt, janë krishterizu, dhe disa prej arabëve i kanë pasue persianët, dhe janë bo mexhusë. Pastaj dijetarë kanë përmend se tek arabët ka pas njerëz të cilët kanë mbet në në fejen e pastër të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Domethonë jo gjithë arabët kanë deviju. Mirëpo ki numër i cili ka mbet në fejen e pastër të Ibrahimit alayhi salatu wassalam ka qenë shumë i vogël. Dhe në në në gishta janë numru ata njerëz të cilët nuk kanë adhuru ata që ka adhuru populli edhe pse ka qenë i vetëm, sepse e ka adhuru Allahun tebareke ue teala, pastër, sa që ka thonë, e rabben wahiden em elfe rabbin, ka thonë, a ni zot është, a ni mijë zota, ju ka drejtu arabve, a ni zot, a ni mijë, e dinun idha tukussimetil umuru, ka thonë, që kjo feja juve, mi adhuru nishin zota, a ni mijë zota, a kjo quhet feja, Rabbi, i cili është Zoti im, li aghfira dhanbi Rabbul Ghafur, që të ma falë mue gjynahin, ai Zoti i cili është shumë falës. Domethënë që ka pas tek arabët, të cilët kanë mbet në fejen e Ibrahimit alayhi salatu vesselam dhe i kanë qortu popujt e tyre, mirëpo ata s'kan pranue. sa që ka pas prej thanjeve të Ebu Xhehlit dhe mushrikve të Mekës në kohën e pejgamberit a.s. mi njëherë masi ka fillue davetin haptazi, pejgamberit a.s. i kanë thanë nëse ki don me nejt në fejën e Ibrahimit qysh po pretendon ki le të bojë si Zeid ibn Amri edhe aj ka qenë qështu edhe aj ka qenë e ka njoft fejën e pastër kanë pas dituri për fejën e pastër mirëpo epshi dhe interesi nuk i ka lon ata Nuk i ka lanë ata. Andaj Allahu xhelle ue ala ka thënë idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun. Atyre kur i thuhet nuk ka të adhuruar me meritë pos Allahut, yastakbirun, bojn kibër. Dijetarët kan thënë, jo që s'e kanë ditë që kjo o feja e pastër, që kjo o feja Allahut xhelle ue ala Po jestekbirun kibri s'i ka lon. Nuk i ka lon kibri me e lan atë pozitë të cilën e kanë pas. Andaj i kanë thonë pejgamberit a.s. Rri në fejën e Zejdit, nëse do m'u kanë, ama rri mshelu për vetveten tane. Mos na thirr këti krejtve neve. Domethonë, ka pas para arabve, para pejgamberit a.s. në mesin e arabve, të cilat e kanë, arru, e kanë adhuru Allahun xhelle ue ala dhe nuk i kanë bo shirk Allahut tebareke, Wa ta'ala, mirëpo ki nuk e ka takue pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Kjo ka qenë gjendja fetare në përgjithsi. Shumica e tyre kanë adhuru puta dhe një pakicë e tyre e ka pasu e krishterizmin dhe një pakicë e tyre persian. Gjendja politike e arabëve para pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Çfarë politike kanë pas arabt para se me ardh pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Ata as që e kanë njoft politikën, As e kanë njoft organizimin e shtetit. Kështu thonë dijetarët e muslimanëve. S'e kanë ditë arabt çka është organizimi i shtetit dhe as drejtimi i shtetit dhe as menaxhimi i shtetit. Ngase sistemi i cili ka zhvilluar arabët dhe ka mbizotruar tek arabët ka qenë sistemi i farefisit me kabile. Me kabile janë kanë të ndamë në kabile dhe çdo kabile ka pas të parin e tyre dhe këta kabile janë menaxhue nëpërmjet të parëve të tyre e këta të parët kanë pas kuvendin ku janë mbledhë dhe kanë bërë muhabet dhe kanë kuvendue dhe kanë bërë biseda të ndryshme mirëpo menaxhim sikur që është i njohur pas pejgamberit alayhi salatu wasalam zhvillimi i shtetit s'ka qenë i njohur nuk ka qenë i njohur tek arabët mirëpo ky i pari i kabiles ka pas shumë prej prej përparësive. Ani shikoni subhanallah çka kanë përmend dijetarët këtu, se në çdo sistem ku nuk mbizotëron Allahu dhe pejgamberi a.s. Domethënë, ligji i Allahut dhe i ligji i pejgamberit a.s. Patjetër, patjetër, është që zullumi në ta me kon i madh, në atë shtet, apo te, te këta njerëzit. Dhe kryetarët e atij shteti dhe të parët e atij shteti, patjetër kanë me pas cilësi Gati sikur pejgamberit apo të Allahut tebareke ve teala. Prej madhërimit të madh në zemrat e tyre. Andaj kanë përmend dijetarët se i pari i kabiles ka pas drejt. Çdo kush ka punon dhe ka tregti, me ia marr 1/4 e pasurisë. Shkon ja merr 1/4 e pasurisë dhe nuk e vet hiç. Ka pas çka i kanë qujt Safeja. Safeja Kur dikush ka pas pare shumë, ka pas drejt ki i pari i kabiles me shku e atë sendin ma të mirë që e ka zotru dikush me ja marr. Se safije është diçka e pastër, e zgjedhur. Dhe e ka zgjedh që kjo pasuri m'duhet mua dhe ja ka marrë. Dhe ky ja ka dhanë me, me zemër dhe me, me dëshirë. Pse se ky është i pari, e kështu me radhë. Dhe ka pas ganimetin e luftës me morrke komplet pastaj çka don çka don ban me ta e kështu me radh dhe çka ka dasht prej grave apo kështu me radh prej vajzave të ndryshme çka ka dasht e kanë dhënë nuk ka pas mundësi dikush me pengue. Kjo ka qenë gjendja e Arabëve. Sistem farafisnor, i pari i kabiles, vendos gjithçka për ata. Mirëpo, dijetarët që e kanë përmenë, Se kanë pas një virtyt të mirë, jashta këtë këtij zullumit, që e kanë pas, ka qenë se, kusht e ka pas, i pari i kabilës, nëse ka telashe, dhe ka probleme kabilja, e ka pas obligim i pari m'i dalë problemit. I pari m'i dalë problemit. Kjo ka qenë dijetarët që kanë thanë, çka edhe i ka përgatit, sahabët pastaj, se sahabët janë prej arabëve, prej këtyre kabileve, dhe prej këtyre babgjyshave të cilat i kanë pas dhe i kanë trashëgu disa sifate të tyre. Jashta këtë këtij zullumit e kanë pas se e kanë ndi privilegj dhe nder me dal në ballë të problemit. Andaj i pari çdoherë ka dal i kabilës. I pari i kabilës, edhe nëse është vra nëpër lufta e kështu me radhë. Mirëpo ka dal i pari. Dhe këta dijetarët e kanë përmend prej virtyteve. Domethënë arabët, në përgjithsi, përgjithsi kanë qenë tepër trima. Tepër trima. Andaj kanë thurë prej poezive të shumta, të shumta. Ka thonë, njëri prej tyre, poshtërsimi është xhehenem për mue, ma mirë hi në xhehenem e nuk poshtërsona. Dhe me m'ardh dikush me më nënçmu mue, dhe me ma marrë nderin, kjo â xhehenem. Ka thonë, unë i shkoj xhehenemit, dijetarët kanë thonë, i shkoj problemit, në udhëheqjen e shtetit dhe vendeve të cilat kanë jetu ata e kanë pas një rregull unsur ehake dhalimen eu madhlumen nimoje vllavin tan koft zullumqar apo i bon zullum nimoje pejgamberi alejhi selam kët fjali e ka përsërit me tekst të njëjtë unsur ehake dhalimen eu madhlumen Dhe kur e kanë dëgju sahabët, kanë thonë subhanallah, këtë fjalë e kena pas në xhahilijet. Nimoje vllain tan, koft n'gabim apo koft mirë. Kanë thonë ja Rasulullah, kur â madhlum, kur i bon zullum, e kuptojna. E kuptojna që me nimu kur i bon zullum, ama kur është zullumqar, çka me bon? Ka thonë nale prej zullumit. Nale prej zullumit. Kanë thonë dijetarët, pejgamberi selam veç se njanën pjesë e ka ndryshu, ndërsa njanën e ka lon qashtu siç është. Nëse vllai duhet me ndihmu kur bëhet zullum. Mirëpo te arabt ka qenë. Bani zullum, apo asht ai zullumqari, apo i, i është bo zullum, ti nimoj ata. Andaj ka thurë poezi, la jes'elune ekhahum, hine jendubuhum, ka thonë, na, nuk e vetna vllavin, kur të na thirr për një problem, fin-naibati ala ma kale burhana, na nuk i thojna çka ki bo, a çka s'ki bo. A je ti në keq, a je gabim, po na shkojna i nimojna. Kjo ka qenë prej teprimit dhe zullumit që e kanë pas, mirëpo dijetarët këtu e kanë përmend se ka qenë, kanë qenë trima të mdhoj dhe kanë qenë guximtarë të mdhoj. Prej, asaj që e kanë pas virtyt i keq, ves i keq, se kanë thonë, si të devijoje kabilja jeme, baba, baba jem si të devijoje, unë edhe unë devijoj. Këtë dijetarët kanë thonë, ka fut, është fut kjo smuje te dikësa prej muslimanëve, Allahu na rujt. Nëse devijon hoxha jem edhe unë devijoj. Nëse devijon dijetari jem edhe unë devijoj. E kështu me radhë. Kjo është prej smundjeve. Kjo është prej smundjeve të xhahilijetit. Ndëgjoje poezien e Durejt ibn Sime, prej xhahilijetave. Ka thënë, "Ve hel ana illa min ghaziyatin idha ghawat." Ka thënë, "Unë nuk jam kurrgjo hiç pos njëri prej kabilës teme." Gawaitu wa in tarshudu ghaziyatun arshudu. Si të devijojë kabilja, devijojë edhe unë. Si të udhëzohet edhe unë udhëzona. Kjo ka qenë rregull te ata. Çka të bëjë kabilja edhe unë? Çka bëjë baba jem edhe unë? Babgjishallarë. Andaj Allahu xhallahu ala, nëse lexoni Kur'anin me vëmendje, keni me vërejt se Allahu xhallahu ala shpesh jau përmend baballar. Idha kile lehum itebiu ma enzel Allahu kalu netebiu ma elfejna alejhi abaana Allahu gjithë thëtë, kur ju thuhet atyre Pasoni ata çë e ka zbrit Allahu Ata thojnë, jo në në pason ata shë e kena gjithë babalartë e tonë Këtë defekt ka zënë ma te ata Baba çka të thoje, babgjishi çka të thoje, ai e di ma mirë, ata janë të dijes dhe ata e din ma mirë. Allahu xhele ka thonë, e ve lau kane abauhum la jakilune shejen, ve la jahtedun, a edhe nëse baballarët e ti kanë pas pa mendje, edhe s'kanë qenë të udhzuem, apet keni mi pasua. Allahu domethonë, e ka cek një smundje çka ata e kanë pas me të madhe, e cila duhet mu largu prej besimtarit. e cila duhet mu largu prej besimtarit. Këto gjendje çka kanë qenë para ardhjes pejgamberit a.s., po i përmendmi, që ta bojmë dallimin, kur t'i shofmi ngjarjet, dhe udhzimin me të cilën ka ardh pejgamberi a.s. Dhe ndryshimet dhe reformat e mëdhoja që i ka bo pejgamberi a.s. tek njerëzimi. E ka largu zullumin pejgamberi a.s. E ka largu padrejtësien, e ka largu mëkatin, e ka largu kufrin, e ka largu e njeriu mu bohe Viktimë e dikuj tjetër. Me e shit mendjen me qira. Jo, po e ka udhzue njeriun në ata çka është më e drejta. Me e përdor mendjen dhe me pasue librin e Allahut xhelle ve ala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj kjo ka qenë sa i përket gjendjes politike tek arabët. Sa i përket gjendjes ekonomike, Arabët s'kanë qenë të njohur për ekonomi, ngase pjesa e tyre ka qenë shkretirë, as kanë janë marrë me bujqësi dhe as me blegtori e kështu me radhë, mirëpo, ata, Allahu tebareke ve teala, i ka, ja u ka mundësu atyre që me bo tregti. Kanë bo tregti me Shamin dhe kanë bo tregti me pjesë të ndryshme të Jemenit e kështu me radhë, dhe Allahu tebareke ve teala, ja u ka përmen këtë mirësi të cilën ja u ka dhanë, Allahu xhele ve ala kur e ka përmen Li ilafi kurejsh, ilafihim rihlete shitai ve sajf, pasha garancën dhe sigurimin që e kanë kurejshët. Kurejshët kanë udhëtue verës dhe kanë udhëtue dimrit me karavane të ndryshme në Sham dhe i kanë shit disa pjesë të cilat i kanë pas prej deveve dhe deleve të ndryshme dhe kanë bo tregti me ato artikuj të cilat i kanë pas. Allahu xhele ve ala e ka përmend. Pra Allahu tebareke ve teala ja ka mundësu arabëve edhe me kushte të vështira, edhe pse vendi ku e kanë jetu ata ka qenë shumë i ashpër, sepse shkretinë, megjithatë Allahu tebareke ve teala ja ka lehtësu jetën dhe ja ka mundësu me jetu e me jetë të mirë. Sa i përket gjendjes ekonomike, nuk ka qenë të njohur me ekonomi, mirëpo, mirëpo, Allahu xhele ve ala ja u ka mundësu me jetu me tregtia të ndryshme. Sa i përket gjendjes shoqërore, edukata, ku kanë qenë arabët para pejgamberit me edukatë? Sa i përket edukatës, ata janë rrit me zakone dhe tradita të cilat kanë mbizotëru tek arabët. S'kanë pas ndonjë libër, andaj Allahu xhele ve ala shpesh ja u ka përmen, se ju nuk keni ndonjë libër ku e lexoni, as nuk e keni ndonjë referencë ku i referoheni, andaj gjendja e tyre ka qenë tradita. Qysh ka konë tradita, qashtu e cila është në kundërshtim me fejën e Allahut tebareke ve teala. Se besimtari respekton traditën derisa nuk vjen kundërshtim me fejën e Allahut xhele ve ala. Mirëpo kur vjen kundërshtim me fejën e Allahut xhele ve ala, e lën traditën dhe pason Allahun tebareke ve teala. Andaj, prej sende që i kanë pas ata si shoqëri, janë krenu shumë me farefis. Krenim të madh shumë. Saqë prej krenimit të madh Çka e kanë pas prej krenimit të madh, çka e kanë pas në poezitë e tyre, aq shumë i kanë sha farefisi i parë të tjetrin, që çudi është me i lexu ato poezi. Çka ka mujt, çka mundet njeriut me i shku mendja ka e shamja, ka ofendimi, çka pranon mendja, deri në kulmin e shamjes, ja ka thonë tjetrës. saqë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem e ka përmend edhe ma shumë se kjo edhe nuk është me turp me përmend këtë që e ka përmend pejgamberi alejhi selam se na nuk jena ma të turpshëm se pejgamberi alejhi salatu ve selam ka ardhë njëri dhe e ka ndëgju duke u krenu me familje unë jam i filan farefisi ku ta di çka pejgamberi alejhi selam i ka than thuni atij i cili krenohet me familje le ta puthe organin e babës vet le ta puthe organin e babës vet apo krenohet me familje me farefis Domethonë, Pejgamberi alejhi selam, aq shumë e ka shëmtu dhe e ka çrrënjos këtë, që s'i lejohet besimtarit m'u krenu me farefis. Çka a farefisi? Çka është farefisi? Kurgjo hiç? Allahu tebareke ve teala i krijon njerëzit. Nahnu halaknakum. Na ju kena kriju juve. Allahu xhel-le ve ala. Andaj, ata arabët e kanë pas këtë ves. Janë krenu me farefis. Unë jam prej filan farefisit dhe kjo çka quhet sot nacionalizm është e njëjta. Prej gjendjes shoqërore që e kanë pas është se e kanë dashur poezinë shumë. Poezinë shumë, oratorinë shumë, retorikën shumë, metaforën shumë, andaj arabët njihen në këtë aspekt si vërtet. Domethonë, ata janë marrë me poezi. Dhe poezia e arabëve është argument në gjuhën arabe. Nëse dikush e ka e ka thurë një poezi prej arabëve të vjetër, kjo është argument në gjuhën arabe, saqë dijetarët kur i kanë vendos rregullat e gjuhës arabe, i kanë marrë këto poezitë e vjetra të arabëve dhe i kanë, edhe pse aty ka sende të të pahijshme, mirëpo dijetarët nuk i ka interesu teksti apo domethania, po i ka interesu fjalët shprehjet dhe ju ka interesu renditja që m'i nxjerr rregullat dhe i kanë nxjerr rregullat se e kanë dasht poezinë shumë. E kanë vazhdimisht janë krenu me poezi, saqë kanë vendos tregje dhe vende, fusha, mejdane ku kanë shkuar në periudha të ndryshme dhe me javë dhe me ditë të ndryshme i kanë ftu poetat që me këndu poezi dhe me recu, recitu poezi. Andaj Pejgamberi alejhi selam, kur ka ardhë me Kuranin e Allahut xhel-le ve ala, çka i kanë thonë? Kanë thonë, ky sigurisht asht mësu te ai pazari i poezisë e pastaj neve na thirr me i besu atina. Kanë thonë, a pikë te poetave me pasua këtë? A këtë, pikë te poetave me pasua këtë? Andaj Allahu xhel-le ve ala ka thon, "Kalu shairun mexhnun." Kanë thon ai a poet, ama jashtë poetit është edhe budall. Subhanallahil adhim. I kanë thon pejgamberit alejhi selam budall. Pse? Se ata poetin e kanë dasht. Ama që t'i drejtohen një poeti dhe ta pasojnë, kjo s'ka mundësi. Kjo s'ka mundësi. Andaj e kanë akuzu Pejgamberin alejhi selam si poet, dhe i çmendur vetëm e vetëm, se kanë qenë shumë të njohur me poezi. Sa i përket Raporti i arabëve me femrën dhe me grujen. Femra te ata ka pas polemikë a është njeri apo kafshë. Ka pas polemikë. Çka është femra? Çka â gruaja? Andaj dhe i kanë vorros të gjalla. Dhe i kanë maltretu shumë. Dhe janë sill me ta në mënyrën ma brutale. Me mënyrën ma të vrazhdë. Dhe Allahu tebareke ve teala duke e ditë këtë katastrofë ku kanë mrri ata. Në trajtimin e grujes ka zbrit sure të veçanta dhe ka zbrit ajete të veçanta ku e ka çrrënjos çdo smuje të cilën e kanë pas arabët në krahasim me femrën dhe si e kanë shiku femrën. Andaj dijetarët e kanë përmend se femra tek ata nuk ka pas shumë pozitë, madje është varros për s'gjalli dhe Allahu xhelle ve ala e ka përmend se ata Kur i ka lind njanit prej tyne gruja çikë, aq shumë asht mërzit, aq shumë asht mërzit saqë ka dasht të bojë vetëvrasje. Shumë a mërzit. Kjo pse, se ka thanë gruja, është objekt marrëdhanie. Në lufta, ata kanë pas lufta të ashpra mes veti. Dhe kur janë kanë bo lufta, këta kanë marrë robë prej saj, këta kanë marrë robë prej sajna. Dhe pastaj ato gra normal që janë zonë robresha. Dhe kanë thanë njana e cila ka mundësi me u zanë robreshë. S'meriton njeri m'u krenu me ata. Edhe Allahu xhelle ve ala e ka cekë këtë mesele në librin e tina, ku ka thanë Allahu xhelle ve ala, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan. Kur njani prej tyre të përgëzohet me çikë, me vajzë, Marre e ka godit turp i madh se i ka lind fëmijë, vajzë. Subhanallah. Kjo ka qenë gjendja e arabëve. Raport me femrën. Pastaj e ka përmend Allahu xhelle ve ala se ata i kanë vorros edhe femrat. Pastaj mënyra e martesës. Mënyra e martesës ka qenë në mënyrën ma të poshtër çka është ka mundësi m'u bo, përveç njona, e cila ka qenë sikur martesat normale. E ka përmend Aisha, radijallahu anha, se si janë martu arabët para pejgamerit sallallahu alejhi ve sellem. Thotë, fe inne nikah, fil xhahilijeti ala arbaati enha. Arabët para pejgamerit në xhahilijet, janë martu në katër mënyra. në katër mënyra. E para prej tyre, fe nikahu minha nikahu nasil jeum. Nikahi i parë ka qenë sikur ju çka martoni sot. Pra shkon dhondri, apo dikush mësiti, dhe ja lip vajzën, kujdestarit të vajzës, nëse ja jep martohet e kështu me radhë, dhe ja pagun mehrin. Kjo ka qenë martesa e parë. Martesa e dytë, Qysh ka qenë? Martesa e dytë ka qenë kërkimi i fëmijës. Aisha ka përmend shkurt se kur është martu dikush se s'ka pas fëmi, i ka thënë burri grues vet. Shko ku dush, edhe gjeni burr, edhe met shtatzonë edhe hajde këtu te unë. Vetëm e vetëm fëmijë du. Dhe ajo ka dalë ka lip burr derisa dikush ka pranu me ta me bë marrëdhënie dhe me met shtatzone dhe me ardh te kjo. Kjo ka qenë gjendja e dytë. Gjendja e tretë ka thënë, thot Aisha. Gruaja është vendos në një dhomë. Kan shku 10 veta dhe kanë bë marrëdhënie pa ndal me atë gruaje. Dhe kjo gruaja ka met shtatzone. Dhe i ka thirr të dhjetit, Aisha thot, s'kan guxu pa ardh dhe kanë ardh të dhjetit dhe i ka thon, ti filani je baba i djalit tem. Dhe ajo janë martu qato të dytë. Ndërsa 10 veta kanë bo marrëdhënie me ata. Dhe e fundit, thot Aisha radhiyallahu anha, dhe nikahu rabi i katërti, yajtami an-nasu al-kathir. Janë mbledh një grup e madhe njerëzve. Fa yadkhuluna ala al-mar'ati dhe kanë hyrë te një gruaje dhe kanë bo marrëdhënie. Dhe ka met shtatzone, grupe e madhe. Dhe kur ka met shtatzone, e kanë thirrë një njeri i cili din me dallue se fëmija i kujna ashtë, i cili quhet El Qaif, edhe ai ka thonë filani ashtë baba i kësaj fëmijës. edhe i ka met burri asajna. Kështu janë martu arabt para se me ardh Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. A e shikoni gjendjen katastrofike, edhe pse Allahu xhelle ve ala ka qujtë errësirë, këtë send. Dhe e kanë pas prej traditave, dhe e kanë pas prej traditave, nëse baba i ka pas dy gra, djali ka pas drejtë me martue njerkën, grujën tjetër, jo të nanën vet, tjetrën. E Allahu xhelle ve ala ka pru ajet, wa la tenkihu ma nekeha abaukum, mos gaboni me martu ata gra që i kanë martu baballarët e juve. Nëse baba e ka pas një gruje tjetër, baba ka dek, ai ka shku ka martu grujën e babës vet. Dhe e ka lëshu njënën, e ka martu tjetrën, e ka lëshu apet, e ka morr tjetrën, apo i ka mor 4-5 me njëherë, 10 gra me njëherë, s'e ka ndalu kurkush. Kjo ka qenë gjendja e talakit. Kurfarë rregulle, ndërsa Allahu tebareke ve teala, ka zbrit ajete për shkurorëzimin dhe talakin. Dhe ka vendos rregulla. Andaj ka thënë Allahu xhelle ve ala, et-talaku merratan, jo si ju arab, talak janë dy herë. Të fleje me atë burrë dhe të bashkohet me atë burrë, e nëse ndahen ata do ditë prapë, ka drejt me kthie ki burri i parë, pra grujen. Kjo ka zbrit si kërcnim dhe shtrëngim i talakut, sepse ka qenë anarki dhe parregullsi e madhe në çështjen e talakut. Kanë lujt me grujen, sepse e kanë llogarit artikull. Andaj disa prej tyre të cilët kanë qenë pak ma të ndershëm, kanë thonë pse e bani këta, ka thonë po kjo s'asht kurgja, artikull â kjo. Sa e prej një kafshë dhe e ndrroj këta, e njëjta është. Kjo ka qenë gjendja e arabëve. A e shikoni tash, a e ndjeni tash virtitin dhe mirësinë dhe frimën e pastër të islamit me cilën ka ardhë Allahu tebareke ve teala dhe e ka dërgu Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem dhe gjendja e luftrave edhe me këta e përfundojna ngase koha nuk premton, gjendja e luftërave ka qenë e tmerrshme. Luftrat i kanë nxit dhe janë kall luftrat për shkaqe ma katastrofike çka munden me ekzistu. Për kurgjo hiç e kanë kall luftën. Luftën e parë që e përmendin dijetarët se e kanë kall për palidhje, se njëri prej kojshive i cili ka pas një vend veçantë, një baçe ku ka rujt deve. Dhe i ka hi devja e kojshijës në vendin e këtina. Dhe ki ka mu, është munu me largue deven, s'ka pas mundësi me largue, ki ka bërtit kujdestari dhe janë mledh kabilja dhe kanë kallë luftën dhe s'â shlu, s'â shujt luftja me qindra vite. Vetëm se ka hi devja pak në, në megjën e hujë. Kjo ka qenë xhahilijeti i cili ka mbizotru te ata. Luftë tjetër e cila përmendin dijetarët është se i kanë shti i kanë shti kuajt me vrapue. I kanë shti kuajt me vrapue. Një fis e ka shti një kali me vrapu dhe tjetri me vrapu. Dhe ja ka shku njani, normali se njani ka, ka me ja shkue. Edhe ai fis i cili ka humbë e ka kall luftën. Dhe me, me qindra vite kanë bo luftë. Dhe sebepi kur â konë, për shka â konë, se ja ka shku kali i këti fisit, këti kalit tjetër. Andaj kanë menu me menën e kalit. Sikur si ndodhë sot, apo? Ata e kallin luftën dhe vijnë thonë, kalla t'ju pajtojna. Ama njerëzit nuk prej nxetit të konfliktit dhe prej mjegullës çka e krijon konflikti, harrojnë kush e ka kallë luftën. Dhe harrojnë se qeki çka po vjen me, me shujt është ai i cili e ka kallë. Kjo ka qenë traditë e jehudve qysh n'fillim. Qysh në fillim. Saqë janë mundu edhe mas ardhjes Pejgamberit alejhi selam, me nxit njënin prej fisit të Eusit dhe Hazrexhit, duke u përmend luftrat e kalume, derisa njëni prej tyre ka nxjerrë shpatën. Dhe Pejgamberi alejhi selam ka thonë, a me xhahilijet krenoheni e unë jam mesin tuaj? A me xhahilijet ju krenoheni e unë jam mesin e juve? Unë e xhahilijetin e kam nën kambët e mija. Nuk ka mundësi dikush m'u krenue me xhahiljet. Kjo ka qenë sa i përket aspektit e nxitjes së luftave dhe krijimit të konflikteve dhe të përlamjeve të ndryshme dhe ndeshjeve të ndryshme për shkaqe banale. Vetëm se kali ka shkue, megja i ka hi devja, i ka hi delja kështu me radhë dhe janë ngrind lufta të mdhaja dhe kam përmend edhe ta artë aspektin pozitiv të arabëve, se çka kanë pas arabët prej pozitivitetit dhe mirësive dhe virtyteve, normal që arabët nuk kanë qenë në mënyrë absolute, edhe pse këto kanë qenë xhahiletet e mëdha se s'kan pas libër, as kanë pas pejgamber prej kujt me mësue, dhe as që kanë pas prej kujt me marr mësime të vërteta dhe kanë mri gjendja e tyre këtu. Mirëpo ata janë dallue me disa virtyte të të cilat i kanë bo meritor që pejgamberi i fundit, zotëriu i pejgamberëve, Muhamedi, i biri i Abdullahit, sallallahu aleyhi wasallam, me qenë prej Arabve, e mos me qenë prej Persianve, e as mos me qenë prej Romakve, dhe as mos me qenë prej Indianve. Kanë pas disa virtyte arabët, të cilat i ka dallue nga popujt e tjerë. Lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle ve ala me na dhon prej kuptimit. Lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle ve ala të na mundësojë me mësue historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo hap të cilën ai ka ardhë dhe me ndjek pejgamberin alaihi salatu wasalam deri në frymën